أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني إلهنا لو أردت إهانتنا لم تهدنا ولو أردت فضيحتنا لم تسترنا فتمم اللهم ما, بدأ ما به بدأتنا ولا تصلونا ما به أكرمتنا إلهنا أرقتنا بربوبيتك وغرقتنا في بحار نعمتك ودعوتنا إلى دار قدسك ونعمتنا بذكرك وأنسك اللهم إن ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمت وبحار القفلة على قلوبنا قد طمت فالعجز شامل والحسر حاصل والتسليم أسلم وأنت بالحال أعلم إلهنا ما عطيناك جهلا بإيقابك ولا تعرضنا لعذابك جهلا بإيقابك وما أعطيناك استخفافا بنظرك ولكن سولت لنا أنفسنا وأعانتنا شكوتنا وجرنا سترك علينا وأطعمنا في عفوك برك بنا اللهم إن عفوك عن ذنوبنا وتجاوزك عن خطايانا أطمعنا أن نسألك ما لا نستوجبه مما قصرنا فيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة bahaushe yana cewa waiwaye adon tafiya akwai wata muhadara da na taɓa gabatarwa a jos kamar shekara uku da suka wuce da wasu hadisai ne guda biyu da suke bani tsoro kwarai hadisi na farko yana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1585 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal imana la yakhlaqa fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb lallai imani yana tsufa ya zama tsumma a cikin kowannen ku yi jaufi ahadikum kowannen ku imani a cikin kowannen ku yana tsufa ya zama kamar tsumma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fas'alullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum ku rika roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku wannan hadisi ya inganta to abin lura game da wannan hadisi shine imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da kayan sawa yadda tufafi in ka saya yana sabo saboda sawa da kake yau da kullum sai ya tsufa ya zama tsumma wani lokaci in ka tashi tuɓe riga da ka ja ta kafaɗanka sai ka ji ta yage mazan Allah ya siffanta imani ya kwatanta shi da tsumma don haka sai annabi ya yi umarni ya ce ku rika roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne kai tsaye ga sahabbansa Allah shi kara musu yarda kun ga wannan magana ta katse hanzarin duk wani mai ganin yana da imani duk wani mai ganin shi malami ne ko waliyi ne wannan maganar ta annabi ta katse masa hanzari domin annabi bai ware wani ba ya ce fi jaufi ahadikum kowa imaninsa na tsufa la ilaha illallah don haka annabi ya yi umarni mu rika roƙon Allah ya jaddada imani cikin zukatunmu kenan wannan wata addu'a ce wadda bai kamata musulmi ya batta ba a kowace rana a kowane hali a kowane lokaci kamar wani hadisi da mazan Allah yake cewa kullun nasi yagdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha mazan Allah ya ce kowa ka gani in ya tashi da safe to yana cinikin ransa ko dai ya faɗi ko ya yi riba kamar yadda ɗan kasuwa yake ɗaukan haja ya kai kasuwa sayarwa ko dai ya ci riba ko ya faɗi to haka mutum yake tashi da safe yake ɗaukan ransa da kansa ya kai ta kasuwa yana neman mai saya ko dai ya ci riba ko kuma ya asara ta yiwu kafin rana ta faɗi mutum ya zan cikin halakaku Allah ka tsare mu kuma ta yiwu kafin rana ta faɗi a rubuta shi cikin yan aljanna kowa ka gani in ji manzon Allah kullun nas la hawla wala quwwata illa billah da malami da jahili mace da namiji babba da yaro matukar yaron ya kai baligi wannan hadisi yana aiki kansa duk wanda ka gan shi kullum yana tashi ne a matsayin mai tabbatar da ayyukansa na baya ko mai rusa su ko dai ka gina ko ka rusa wannan hadisi yana da ban tsoro don haka umarnin annabi din wajibi ne mu rike shi hannu biyu annabi ya ce fas'alullah an yujaddida al-iman fi qulubikum ku rika roƙon Allah ya jaddada imani a cikin zukatanku jaddid al-iman fi qulubina to sai mu yi tambaya me ke sa imani ya tsufa ya zama kamar tsumma amsa guda ce kasan wani yana ganin cewa da zaran ya faɗi kalmar shahada shi kenan shi musulmi ne kuma duk abin da ya yi in ya mutu zai tafi aljanna da yawa suna ganin haka har ma suna mamaki in aka ce mai yin kaza kafiri ne kuma gashi yana sallah don ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah na'am ka zama musulmi amma mu lura akwai abubuwa da yawa da suke warware mana wannan kalma abubuwa na nan da yawa wallahi jama'ar musulmi faɗin wannan kalman bai isarwa sai mun kula da sharuɗan ita kalma ɗin rashin kulawa da sharuɗan kalmar shahada ke sa imani ya tsufa ya zama tamfar tsumma kun san tsummar ma akwai wata wadda ba ta iya sawuwa ko sai dai aka juji to haka imanin wani yake kai Allah ka saba namu bane imanin ya ji jiki ya lalace shi dai gashi yana sanye da kaya amma wallahi gwan tsirara don haka mu yi ta'addu'a Allah ka jaddada imani cikin zukatanmu wannan wajibi ne a kanmu wallahi mu yi ta'addu'a Allahumma jaddidil imani fi qulubina abin da zai hana imani ya tsufa daga zuciyarka shine aiki da duk wata ayar qur'ani da kuma duk wani hadisin annabi muhammad kuma daga lokacin da ka ji karka yi jinkiri ayoyi 6,236 adadin kufi kenan to yana iya zuwa mafin haka ga wata riwaya duk wata aya da take qur'ani da zaran an karanta maka ita an ce Allah ya hana kaza to bari daga lokacin ko Allah ya ce ayi kaza to daga lokacin aiki ya same ka to in kana haka da ikon Allah imani ba zai tsufa cikin zuciyarka ba amma in aka maka wa'azi karon farko ka ki ɗauka to mutum yana gabar halaka a cikin suratul an'am Allah ya ba mu misali da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aqsamu billahi jahda aymanihim وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وعشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله walakin aktharahum yajhalun wato zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam shawa da basu musulunta ba mutanen makka sai suka ce masa habban annabi muhammad waɗanda suka musulunta da a ce muhammad ɗin kuɗin nan zai kawo mana wata aya da za mu yi imani da shi misali ya zo da taguwa irin ta annabi salihu ko ya zo yana jefar da sanda irin ta annabi Musa ta zama macijiya ya zo mana da wata mu'ujiza wanda za ta karfafa mu akan cewa shi dinnan dan sakon Allah ne da zai kawo wani abin mamaki wani sabon abu gare mu to da za mu yadda shi manzo ne amma mutum haka tsurarsa ya zo ya ce mana shi dan sakon Allah ne babu wata alama ba za mu yadda ba suka ce kuma wallahi da zai kawo wani abun da za mu imani da shi ku gaya masa shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi Allah ya ce musu habbai wa aqsamu billahi jahada aymanihim su waɗancan kafirai sun rantse da Allah matukar su la in ja'atkum ayatun la yu'minuna biha da wata aya za ta zo da za su yi imani da ita da annabi Muhammad zai zo da wata sanda ya jefar ta zama macijiya yana zuwa musu da wani abin mamaki to da za su yadda shi manzo ne ah. shine sai Allah ya ce qul innamal ayatu ah. indallah ko annabawan da da kuka ga sun zo da wasu abubuwa ba su suka nema ba Allah ne ya ga dama ya turo to yanzu Allah bai ga dama ya turo da Muhammad da wata aya ba bai ga dama ya bashi sanda irin ta annabi Musa ko taguwa irin ta annabi Salihu ba saboda haka ba za a turo din ba ko kai imani ko kai kar kai imani baka ƙara musulunci da komi ba ka rage shi da komi ba ruwan ubangiji da imaninka in kayi yi don kanka ne shi ne sai Allah ya ce wa sahabbai ah wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun to wai ma ya aka kuka gane cewa da za a zo da ayan za su yi imani me yasa har kuka yadda kuna ganin da za a bawa annabi Muhammad sanda ya jefa ta zama cijiya za su yadda shi Muhammad din annabi ne me yasa har kuka yadda Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum mu muke jujjuya idanunsu da zukatansu kama lam yu'minu bihi awwala marratin kamar yadda da aka yi musu wa'azi da baki suka ki imani da shi to da za a kawo musu wata mu'jiza ma ba za su yi imani ba to abin lura shi ne awwala marratin malamai suka ce duk mutumin da aka yi masa wa'azin farko bai yadda ba to wallahi ko ka masa wa'azi inda mai bakaddam ya yake cewa ko an buga masa gwauran tambura wannan mutum bai farkawa duk mutumin da aka yi masa wa'azi karon farko aka ce Allah ya ce annabi ya ce bai yadda ba to kyale shi bai farkawa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun sai mu kyale su cikin su ba za su taba imani ba Allah ya ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata kai da za mu saukar musu da mala'iku mu yi ta saukarwa nazzalna mu yi ta saukar da mala'iku a kawo mala'ika jibrilu mika'ilu duk mala'ikun nan a saukar gashi muna ganin su kirikiri wa kallamuhumul mauta kuma Allah ya tayar da matattu tun daga na farkon zamani har zuwa yau a tayar da babanka da ya rasu da kakanka da wane ne duk a kawo su wa hasharna alaihim kullu shay'in qubla mu tara musu komai a ce misali Allah ya sa zaki damisa giwa duk wata dabba Allah ya tattaro su zo garin jimeta su ce wallahi musulunci gaskiya ne manzon Allah ya ce ma kanu li yu'minu bi ba za su yi imani da shi ba duk mutumin da aka yi masa wa'azi karon farko bai yarda ba bai yarda illa an yasha Allah sai da in Allah ya so walakin na aksarahum yajhaluna sai dai mafi yawan su sun jahilci haka don haka mu kiyaye ƙaryata ayar qur'ani ko kuma saba ma aya ko hadisin annabi muhammad da zaran mun ji umarni na Allah ko na manzon Allah mu runguma hannu biyu idan mun ki wannan lokaci Allah ke sa shamaki cikin ku gaba ko an yi ba mu yadda hasbunallahu wa ni'mal wakeel اللهم جدد الإيمان في قلوبنا nana aisha da bilal da ummu salama da abdullahi bin amr sahabban annabi mutum hudu suka rawaito hadisi wanda ke cikin littafin muslim mujallar na takwas shafi na hamsin da ɗaya yana silsilatu sahiha hadisi na dubu da dari shida da tamanin da tara cewa kana yuktiru an ya kula akwai wata addu'a da annabi yake yawan yinta manzon Allah yana yawaita wannan addu'a in ji sahabban annabi mutum hudu din yana cewa ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya ne jujjuya zukata wa kenan annabi yana cewa ka tabbatar da zuciyata akan addininka wata ruwaya ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atika ya mai karkata zukata ka karkato zukatanmu a bisa biyayya gare ka annabi yana yawaita wannan addu'a ganin manzon Allah yana yawaita addu'an sai suka tambaye shi ya rasulullah yanzu kai kenan kake roƙon Allah ya tabbatar da zuciyarka wato har yanzu ta tabbata ba kenan hmm? kaka kuma mu amanna bika mun yi imani da kai wa bima ji'ta bihi mun yi imani da abin da ka zo da shi qur'ani gaskiya ne wuta gaskiya ne aljanna gaskiya ne sirati gaskiya ne akwai tambayan kabari akwai hisabi duk mun yarda suka ce fa hal takhafu alaina duk da haka kana ji mana tsoron kafin mu mutu zamu canza sai manzon Allah ya ce musu na'am ina ji muku tsoro su sahabbai fa kenan ku kanku ina ji muku tsoron za ku iya canzawa kafin mutuwarku mazan Allah ya ce innal quluba baina usbu'aini min asabi'illahi ta'ala yuqallibuha zukatun yan adam kaf suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah madaukaki wannan hadisi yana tabbatar mana Allah shi na da yatsu yaya yatsunsa suke wannan shi ya wa kansa sani tilas mai yarda don me don annabi shi ya faɗa innal quluba baina usbu'ain min asabi'illahi ta'ala lallai zukatun yan adam suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsun Allah madaukaki yuqallibuha kuma Allah yana jujjuya zukatun kulla yawmin huwa fi sha'an kullum Allah yana aiki ba dare ba rana ba bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun kowace rana Allah yana aiki ya juya zuciyar wannan mutumin ta koma yana mai imani wannan mutumin ya juya zuciyarsa ta koma ya zama fajiri Allah ka tsare mu yuqallibuha don haka wani malami yake cewa ma miyar qalbu illa min taqallubihi fa hazar alal qalbi min qalbin wa tahwili ba abin da sa ma da larabci ake kiran zuciya alqalbu sai dai don juyawarta don da larabcin aka ce qalbu juyawa yuqallibu Allahu al-laila wan nahar qallaba yuqallibu ko shi yasa ake kiran zuciya da sunan kalbu mai juyawa shine mawakin yake cewa to ka kiyaye kada hata juya ta rikice ta lalace Allah maɗaukaci zukatun bayi na tsakanin yatsunsa yana jujjuya su zukatun bayi Allah yana jujjuya su wannan a juya zuciyarsa ya koma mai imani wannan a juya zuciyarsa ya koma fajiri wannan ya koma fasiki Allah ka tsare ku to sahabbai kenan fa suka tambayi manzon Allah fa hal khafu alaina mu ma kana ji mana tsoron imani bayan yadda da muka yi da kai manzon Allah yace na'am ina ji muku tsoro to bare kuma mu jama'a mu shafa wa kawunan mu ruwa innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallibuha wata riwaya min illahi ta'ala yuqallibuha amma kafin manzon Allah ya bar duniya sai da ya yarda da sahabbansa in ban da wasu waɗanda ya kirga su mutum 315 waɗannan an tabbata munafikai ne don haka manzon Allah bai bar duniya ba sai da duk sahabbai suka samu yardan Allah tabaraka wa ta'ala bayan an dawo daga yakin tabuka laqad taba Allahu ala nabiyyi ko Allah ya saukar da aya ya yafe ma annabi da muhajirai waɗanda suka bi shi wannan yaƙi don haka duk sahabban manzon Allah sun samu yardan Allah to mu kuma ina ayar da ta nuna mun samu yardan sa akwai mu hadisin annabi ke aiki akan kanmu kullun nasi yabdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha kowa ya tashi fama yake Allah ya tsare masa imani kada kafin yamma ya zama fajiri ko fasiki mu fa ɗabi'ar mu kenan mu ɗan adam mu al'ummar manzon Allah na ƙarshen zamani banda sahabbai su sahabbai sun samu garanti amma banda mu in ka duba littafin imamu ahmad al-musnad mujallaji na hudu shashi na hudu da silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari bakwai da saba'in da biyu miqdad bin al-aswad yana cikin as-sabiqun al na sahabban manzon Allah na farko wata rana yana zaune sahabin annabi ne bayan rasuwar manzon Allah yana zaune sai ji ana kira da wani mutum kai wani ai ba irin sa yau mai kokari ne mai rike addini ne mai rike sunna ne ai duk garin nan ba kamar sa ya kyale su sai da suka gama sai ya ce kai amma inni la aqulu fi rajulin khairan wala sharran hatta anzura bima yuhtamu lahu kun ganni suka ce eh na yi zamani da manzon Allah to wallahi ban cewa wani mutumin kirki ko wani mutumin banza sai na ga yadda ya gama da duniya Kilima sami'tuhu min rasulillahi saboda wata magana da na ji manzon Allah yayi sai duk suka jiyo kuma wa ma sami ta me ji annabi ya faɗa sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu na ji manzon Allah yana cewa laƙalbu ibni adama ashaddu inqilaban min al idza tama'at galayana na ji manzon Allah yana cewa zuciyar dan adam saurin juyawanta ya fi na tafasasshen ruwa in aka dora shi kan wuta ka je ka lura da yadda mace ke girka miya da tijo aka sa miya kan wuta ko a buɗe an kawo kuka an zuba ha albasa an yanka an zuba wuta ta haɗu ka duba yadda miyan ke juyawa nan da nan abin da ke kasan tukunyan ya dawo sama nan da nan ya koma ƙasa manzon Allah ya ce wallahi zuciyar ɗan adam ta fi wannan saurin juyawa kai ka ji wannan magana yace na ji ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka bani tabbatar da mutum اللهم جدد الإيمان في قلوبنا النبي صلى الله عليه وسلم yace la kalbu ibni adama ashaddu inqilaba min al-qidr idza ijtama'at galayana zuciyar ɗan adam ta fi tsananin juyawa fiye da tukunya lokacin da ta tafasa idan ta ma'ad yana lokacin da tafasanta ya haɗu ku jama'a asalin bid'a tushen bid'a shine aje malamai a wani kujeran da ba su kai ba kun ga imamu shafi'i malaman tauhidi suna cewa cikin magabata yana da wuya a samu kamarsa wajen fada da bid'a ya rasu shekara 630 da suka wuce Allah ya ji kanshi ya yi littafai musamman akan bid'a kamar al-i'tisam kamar al-muwafaqat to idan ka dubi al-i'tisam din nan mujallad na farko shafi na 258 ya kawo misali game da hadarin girmama malami wallahi girmama malamai fiye da kima akwai hadari ciki don akwai wanda ke ganin ai malami kan zama waliyi shi kenan shi dan aljanna ne ko ya ce a zamanin da a cikin wannan littafin nashi al'aitika wato akwai wani fitaccen malami ya tafiya ta same shi da ya tafi wata alkariya alkariyan yan shi'a ne suke zama cikinta sai lokacin da ya taho kusa da garin ya samu wuri ya zauna sai ya ji wasu mutane biyu suna hira su ma sun taho gindin wannan inuwa sun zauna suna hutawa daga cikin mutanen wannan alkariya din sai suna taɗi suna taɗi shi ko malamin sai kasa kunne yana jin abin da suke faɗa yace sai ji suna hira ne game da wani malami a garin su shine imamu shaɗibi yake cewa malamin yake bada labarin abin da suke faɗi yace azzamu manzilatahu suka girmama matsayin wannan malami kai har ta kai gama suna ganin wala ahada fi duniya mislahu a cikin su sai dai ce kai duk duniya ba kamar malam wani ba me ka gani sai ce wallahi kwarai ta wannan ba ja wa ba magana ta kai makura kun makala ahaduhuma ɗaya daga cikinsu sai ya ce kai a hibbul haka kana son ka ji gaskiya kuwa sai ya ce na sai ce huwan nabi malamin nan annabi ne me kace ce na hadha huwa alhaq wannan ita ce gaskiya wannan malamin annabi ne kawai shine shi wannan malamin da ya tafi ya kai ziyara wannan ƙauyen tun bai shiga ƙauyen ba ya ji ya zauna gindin inuwa mutane biyu na wannan ƙauye suke faɗin wannan magana ya ce fakuntu min zalikal makani da na tashi daga wannan inuwan ya ce to ban shiga ma ƙauyen ba sai ya ɗauki wata hanya da ta raba shi da wannan ƙauye ce firaran farran an ba ni ma'afin kare a don gani nake masifa za ta sauko muddin na shiga wannan gari imamu shatibi ya kawo wannan maganar ne saboda ya tabbatar a cikin littafinsa cewa girmama malami yana iya kaiwa ga bid'a don haka yake cewa lakinnal jahalal galiba jahilci in yi yawa wal guluwu fi ta'zimi aka wuce iyaka wajen girmama mutum wa ta'assub da kuma ta'assubanci waɗannan abu uku suke kafa bid'a yu'addi ila mithlihi aw a'zama minhu don haka duk wani malami da ka gani yanzu kar ka yi masa ganin wani shiryayye ne sai dai ka yi masa ganin wani mai kokari ne wajen neman shiriya da fatan an gane kar ka ɗauka shiriyar tana hannunsa da ake cewa fasaufa tara idan ka shafal gubaru a farasun tahta rijlika an humaru ko yanzu duk wanda ka ganshi a duniya kamar filin su sukuwa ne aka zo aka saka aka jera mu ce to su sukuwa ga makuracen to sai wannan ya hau doki wannan ya hau jaki wannan ya hau alfadari aka ruga a guje ana sukuwa ƙura ta turnike ba ka iya gane wake kan jaki wake kan doki sai lokacin da aka isa makoran na aka tsaya kora talawa ah, ga koyar da muka kai gaci Allah ka samu isa lafiya la tahda annaka min alhayati fa innaha tulhi wa tunsi wal muna tadlilu wa ta'ahabanna lil mauti qabla nuzulihi fal mautu hatmun wal baqa'u cikar ce karka yadda buri ya rudar da kai abin da ya halaka galibin malamai shine jama'a na ganin su su dinnan sun samu tsarkaka to malaman sai suka zarme Allah ka tsare mu jafal muna tunsi eh, yace eh, tulhi wa tunsi wal munata dalilu da zaran ka fara ganin kai ne wane to lokacin ka lalace daga lokacin da ka fara ganin kai ne wane lokacin kuma ka lalace dan shi a wajen ubangiji mai ɗaukaka shine wanda ya ɗauki kansa shi ba komai bane Alkibir ya uri dadi ko Allah ya ce girman nan tamfar mayafi na ne mayafi irin na Allah shi kaɗai ya san kansa duk wanda ya ja da ni wajen girma ni ku sai na karya shi na jefa shi wutar jahannama wanda yake hitowa ya nuna shi ne wane to kafin ya mutu sai Allah ya nuna ba kowa ba ne Allah ka samu gani sayyiduna ali kun dai san sayyiduna ali surikin manzon Allah kuma kani ga annabi dan Abu Talib ko yana cikin khulafa'ur rashidin sannan ahadul asharatil mubashirin bil janna waɗanda manzon Allah tun daga duniya ya ce mutum goma din nan duk yan aljanna ne sayyidina Ali na cikin su yake ba da misali yace ce ma ana wa nafsi kun gani da raina raina da ni kullum faɗa muke in ji sayyidina Ali misali shine kara'i ganamin kamar mai kiwon awakai kullama ha min janibin duk sa'ilin da na yi kokari in tattaro raina ta wannan gefen in tashara min janibin um, akhar sai ta wace kuma ta wancan gefe lokacin da nake kokari in gyara wannan gefe sai wannan gefen kuma ya barke haka muke tayi yi ba zan bari ba sai na mutu wa abudu rabbaka hatta ya ati ya yaqini har mutuwa ta faɗan kenan kamar mai kiwon awakai idan kana kiwon awakai aiki ya same ka da zaran ka zauna inuwa kana hutawa awakan sai su fada wata gona su yi barna ko don haka baka ba hutu ka yi ihu ka tsawatar ta wannan gefe ka koma wancan gefe wannan akuya ta balle dama ka taro ta ko da haka dai kuma har a koma gida a sa su a cikin garki to haka yake mutum kullum kokari yake ya shiryar da zuciyarsa har zuwa mutuwa mu yi ta fata Allah shi shirye zuciyar mu har zuwa mutuwa ba za mu lalace ba Allahumma jaddid al-iman fi qulubina abu na biyu da ke ban tsoro shine wani hadisi na manzon Allah da yake cewa innamal amru bi husnil khatiba al'amari wajen Allah ya tabbata ne da kyakkyawan karshe shi Allah ba a cewa wani mutumin kirki ne sai wannan mutumin ya gama duniya ya gama da duniya lafiya wajen Allah komai aikinka ka duba hadisin da ke cikin sunna sahihu sunna hadisi na 393 da sahiha hadisi na 334 manzon Allah ya ce la ta'jubu bi amali ahadin kada ku yi alfahari da aikin wani kun ji manzon Allah kada ku yi alfahari da aikin wani hatta tanzuru bima yuhtamu lahu sai kun duba ya gama da duniya in ya gama da zai ce ka ai malam wani yayi kokari yanzu ka gama iya yaban shehu usmanu Allah ya ji kansa domin babu shaidan ya lalace ka kafin mutuwarsa ko an samu ma yi yabo ga marigayi gumi Allah ya ji kansa mun samu kyakkyawan shaida gumi har zuwa karshen sa yana aikin kwarai to haka malaman sunna mutumin da ya kare da duniya to shi kake cewa wani yayi kokari kuma wanda yake da rai da sauran aiki kansa sa ido hatta tanzuru bima yuktamu lahu manzon Allah yace fa innal amila ya'malu zamanan min dahrihi aw burhatan min dahrihi bi amali salihin zaka ga mutum ya dauki wani dan lokaci yana aiki mai kyau ko ya dauki lokaci mai tsawo zamani guda shekara 40 50 yana aiki aikin kwarai manzon Allah yace law mata alaihi da kalal jannata da ya mutu yana wannan aikin da ya shiga aljanna summa ya tahawwal sai ya rikice la illallah sai ya canza sai ya jirkice ya lalace fa ya amalu amalan sayyi'an sai ya yi wani aikin banza guda ɗaya manzon Allah sai ya yi shiru sun san makoma manzon Allah ya ce wa innal abda la ya'malu zamanan min daharihi wani mutum kuma zaka ga ya dauki lokaci mai tsawo yana aiki bi amalin sayyi'in mummunan aiki lau mata alaihi da ya mutu yana wannan aiki da kalan nara da wuta zai tafi sun mai ta hawa lokaci guda sai ka ya canza fa ya amalu amalan salihan sai ya yi aikin kwarai nan kuma sai ya tafi aljanna mutum nawa ne a tarihi ake samu ya musulunta kafin lokacin sallah ta yi ya mutu kuma ya tafi aljanna tsawon rayuwarsa fa yana kafiri amma sai musulunta tsakanin azahar da la'asar kafin lokacin la'asar ta yi shi kenan kuma sai ya mutu ya tafi ina ya tafi aljanna mutum nawa ne zai ɗauki shekaru masu yawa yana aikin kwarai lokaci guda kuma ya lalace don haka annabi ya ce wa iza arada Allah bi abdin khairan in Allah yana son alheri da bawa ista'malahu sai ya ba shi aiki sahabbai suka ce kai kaifa yasta'miluhu yaya Allah yake sa mutum aiki sai manzon Allah ya ce yasta'miruhu qabla mautihi fayuwaffiquhu li amalin salihin thumma yaqbiduhu alayhi gab da mutuwar mutum sai Allah ya tashi wani aiki sai ga mutum yana wani aikin kwarai sai Allah ya turo mala'ika ya amshi ransa yana cikin wannan aiki shike na tafi aljanna to wannan ake fata innamal amru bi husnil khatima al'amari wajen Allah ya tabbata ne ga yadda ƙarshen mutum ta zo shi yasa ake cewa jama'a mu kiyaye sabon Allah dan baka san halin mutuwarka ba da yawa sun tafi ɗakin karuwai Allah ya amshi ransu wallahi mun sha jin labarin irinsu da yawa sun tafi gidan giya sai Allah ya amshi ransu domin akwai wanda ke ɓuya da daddare ya tafi wani guri na aikin masha'a to baka sani ba babu mamaki kana cikin wannan guri sai Allah ya amshi ranka don haka annabi ke cewa ittaqillaha haisu ma duk inda kake ji tsoron Allah kuma da zaran ka mutu an gama takurin kus magana ta ƙari la ilaha illallah Allah ka samu cika da imani na ba ku misalin ko tarihin wani mutum wanda wallahi mutumin nan maganar gaskiya ce dattijo ya tsoho yana zuwa gidan fim ranan ya tafi kafin a yi half time mala'ika ya zarara manaja ya ce to yanzu ya za a yi in mun ce an mutu hmm? hadisi ya zo cikin littafin bukhari da muslim muttafaqun alayhi shi yasa har ma imam bukhari yayi babi a kitabul kadiri wannan magana tana cikin babin kaddara kun san kowa ka gani na Allah ya kaddara masa komi yanda zai zo duniya da yanda zai barta kowa ka gani ga yanda wani zai mutu ga yanda wani zai mutu la ilaha illallah wallahi wannan yana da ban tsoro mutum bai san yanda zai mutu ba wannan yana da ban tsoro amma ga mai hankali Allah ka kyauta ƙarshen Imam Bukhari a Kitabul Qadir ya kawo wannan labarin kun sha ji shi yasa farkon magana na ce waiwaye adon tafiya da yawa mukan ji magana sai mu manta amma idan muna waiwayawa gaba sai ta yi mana kyau ko Imam Bukhari ya kawo magana cikin Kitabul qadir babi na biyar ya ce amalu bil khawatim sunan babin kenan ana aiki ne da ƙarshe ba ruwan Allah da farko farko katon malami ne uhun sai ne farko limamin masallaci ne to sai kaka farko ya gina masallaci ɗari makarantu in sai me duk ku aje wannan ku duba yadda zai gama da duniya inda magana take kenan imamul bukhari ya ce al'amalu bil khawatim aiki wajen Allah yana ga ƙarshen ba farkon ba Allah gafarta malam Allah sa karshen ka ta yi kyau ba farkon ba da Allah sa farko na yi kyau kaji kuma shirme to karshen fa Allah ka sa karshe na yi kyau Allahumma ja'al اجعل umuri أموري wa وخير amali khawatimahu wa أيامي ayami yawm فيه ya Allah ka sa rayuwana kwanakin da suka fi kyau shine kwanakin da suka zo ƙarshen rayuwata rayuwa ta mafi kyau ta zama ƙarshe ko sannan mafi daɗin kwanaki da na ji a rayuwata ya zama ranar da zan haɗu da kai to kai kan ka huta bukhari ya kawo hadisin abu hurairah da sahal bin sa'adin as-sa'idi da ya bada labarin yakin haibar da manzon Allah ya tafi an tafi yakin in inji abu hurairah Allah shi kara masa yarda ana zaune an yi sansani kusan an tafi yaki akwai sansani an yi sassari maza Allah sahabbai na zaune sai ya nuna wani da yatsa ya ce kun ga wannan suka ce mun gashi shi haza min ahalin nari wannan yana cikin yan wuta to maza Allah ya haɗi babban magana kuma wanda ya nuna da yatsa ɗin nan ba kafiri ba ne musulmi ne ka san musulmin da za a tafi yaƙi ma da shi ba musulmin banza bane ko a zahiri to wanda za a tafi yaƙi don duk wanda zai tafi yaƙi ya san da wuya ya dawo sai dai sa'a to amma annabi sai ya nuna wani da ya tsaye ce kun ga wannan mutumin dan wuta ne to annabi ya yi magana ku ba mai shakka a kai sai aka yi gum ba abin da wani zai iya cewa abu hurairu ya ce falamma hadar al-qital lokacin da aka fara fada da yahudawa yakin haibar qatalar rajulu min ashaddil ita wannan mutumin da annabi ya nuna da yatsa ya ce dan wuta ne a wannan yakin da aka yi yana cikin waɗanda suka fi tsananta fama suka fi tsananta jihadi sosai yana cikin waɗanda suka yi ƙoƙari a yakin min ashaddi in ji abu huraira wa kasurat bihil jirah ya samu raunuka a jikinsa masu yawa fa asbatatu amma bai mutu ba an gama yaki aka dawo sansani ana jinya fa ja'a rajulun min ashabi nabi wani sai abin ya dame shi kai ɗazu da rana annabi ya ce mutumin nan yana cikin yan wuta a yakin nan ku gashi ya fi kowa fama wannan magana ta dame ni gaskiya zan tafi in tambayi manzon Allah yana zuwa sai ya ce wa annabi ya rasulullah a aita rajulan lazi haddasta bihi anifan kaga mutumin da dazu ce dan wuta ne hu min ahli nari annabi ya ce eh na tuna sai ya ce fa hu qatala al-yawma qitalan shadidan kai yau ya ba mu sha'awa babu musulmin da ke filin yaƙi na wanda bai yi sha'awarsa ba yau yayi yaƙi ne tsanani فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي يجي أما إنه من أهل النار duk da haka yana cikin yan wuta kuma lokacin da annabi ya faɗi wannan magana akwai wasu sahabban suna zaune shi ne abu hurairu ya ce faka da babin musulmi na yarta bu kai wasu daga cikin musulmai ma suka fara ga wannan ko annabin gaskiya ne ya za mu zo muna ce muku kuma kana cewa mu yan wuta ne hanya. ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha kai abin akwai son zuciya ce mutum dan wuta ne gashi kuma yau shi ya kwatan mana yanci ba mamaki ma da ba ne shi ba da na mutu shi ya zo ya buge wani arne kusa da fa baina ma huwa ala zalika shikenan abin da ya dame su ana cikin wannan hali yana can inda aka yi sansani yana jinya iz wajadar rajulu alamar jarahi sai ce kamar ni a ce ban yi shahada ba a yaƙi mutu a cikin bukka a zaune in ji wannan mutumin fa fa ahwa bi yadihi ila kinanati sai ya mika hannunsa zuwa ga eh, kyauro mai ake kira kwari inda ake zuba kihiyoyi fanta za a min hasa haman sai ya zaro kihiya guda zarowar ke da wuya fanta harabi ha sai ya huda kansa nan take sai ya mutu fashtar da rijalin minal musulmi na haɓa ai ka gani yanzu mutum in ya kashe kansa ai kokari za a yi ko a zare kifiyar ko ya ceci kansa ko ya tsira ko amma ina soke kansa ke da wuya kawai mutanen da ke gurin wuf suka zago da sai rige rige gudu ake zuwa inda annabi yake suna zuwa ila rasulullah fa kalu suka ce ya rasulullah saddaka allah hadithaka Allah ya gaskanta maganarka ka ta hara fulanin wani dai ya kashe kansa fa katala nafsahu fa kala rasulullah manzo Allah sai ya juya ya ce ina bilal ya ce gani kun fa azzin tashi ka je kai sanarwa duk sansanin nan kaza ga duk inda musulmai ke ka musu sanarwa ka ce musu la ya dukhulul jannata illa mu'minun babu mai shiga aljanna sai mai imani wa inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul al-fajir kun ga wannan addinin ka gaya wa musulmai Allah kan taimake shi da mutumin banza la ilaha illallah Allah kan taimaki addinin nan da mutumin banza kaga mutumin banza yana ta kokarin taimakon musulunci musuluncin ya ɗaukaka shi kuma ya tafi wuta wannan aiki ne na ubangiji kuma ba mai tuhumar Allah ko akwai ka zaga ka yi sanarwa kowa ma ya ji inna Allah yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul fajiri wa bi aqwamin la khalaqa lahum da ma wasu mutane waɗanda ba su da rabo a lahira Allah ka tsare mu ka duba tarihin musulunci waye ya reni manzon Allah ba Abu Talib ba ya dinga kulawa da manzon Allah sai da ya kai ga shekara hamsin da uku a rayuwarsa ka taɓa renon mutum zuwa shekara hamsin da uku ka samu irin abu talib yana da wuya yana kare manzon Allah yana karfafa masa yana tunkuɗa sharrin makiyansa har dai mutuwarsa amma da ya tashi mutuwa bai mutu akan imani ba ya mutu kafiri haka ne ko ba haka ba don haka ba ka da alwashin mutum aikinsa zai kai shi aljanna sai dai rahamar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka samu cika da imani ne manzo Allah ya yace innal abda la ya'malu amala ahalin nari mutum yakan yi aiki irin na yan wuta wa innahu min ahli jannati gashi kuma yana cikin yan aljanna wa ya'malu amalan ahli jannati kuma wani yakan yi aiki irin na yan aljanna wa innahu min ahli nari amma yakan samu yana cikin yan wuta wa innamal a'malu bil khawatim aiki kawai ana yi ne da yadda mutum ya kare da duniya fakat inji manzon Allah yadda ka gama da duniya shine kadai ake dubawa don haka yasa in za a tafi yaƙi ba a cewa sai mutanen kirki yaƙi ana ka duba aqida ta ahlus sunna ana tafiya da mutumin kirki mutumin banza idan akwai bata zo mu je idan akwai mai sage zo mu je ko ka duba aqida ta ahlus sunna mu muna yaƙi ne ma a kulli barrin wa fajirin ko ga duk wani mutumin kirki da mutumin banza in ma aka je yaki ko kayi laifi ba a ma hukunci cewa ne ya sha giya ce ku bar shi ya sha yaki muka zo mu dai fama ko saboda Allah kan taimaki musulunci da mutanen banza hasbunallahu wa ni'mal wakil idan kana so miyar ka ta yi daɗi ina ga kaman dole sai ka sa daddawa ko a kawo mai kamshi a saka a kawo mai karni a saka wanda shi daddawan nan saboda ba shi da kyau ba ka iya ajiye shi ɗakin kwana sai a kai shi kicin a kicin da ma ya masa rataya amma fa in za a dafa miya wallahi dole sai an ɗauko shi haka ne ko ba haka ba a kawo a zuba a nemo abu mai ƙamshi sai a kawo a zuba in an garwaya in ka ɗanɗana miya sai ka ji kana santi to haka tahiya take ba a tahiya da mutanen kirki kadai dole sai an garwaya da mutanen banza sai tafiyan ta yi kyau da mu mu duk mutanen kirki muke nema to yaushe kai ka zama dan kirki matsayaci اللهم اجعل خير امورنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه na gabatar da wannan nasiha da fatan mutane za su gane ni ina cikin masu kokarin samun shiryar Allah amma ina gaya muku gani nake kamar nahi kowa sabon Allah wasu suna ganin kamar ne dinnan wani abu ne har ma suna kokarin wasu sha hannu da ni oh! malam ya gabatar da godiya kuma ni ma ina maimaitawa na godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala sa'annan ga malamai yan uwana waɗanda ke kokarin tada ni in na karkace da kuma shugabanni da ke kokarin shirya wannan alheri da jama'a ke da ke ba da haɗin kai wajen tafi da wannan tafsiri na qur'ani muna fatan Allah shi samu cikin rahamarsa Allah ya sa wannan aiki ya kai mu aljanna Allah ka kyautata ƙarshen mu kuma kun san tsarin tafsiri na ba na bin littafi hakan zan ci gaba ina kokarin bayyana abin da fahimta na ne ta bani da fatan in na samu kure za a yi kokarin a gyara min kofa tana buɗe da ikon Allah kuma karatunmu za mu fara daga suratul fatiha farkon qur'ani Allah madaukaki ya sa albarka cikin karatun wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh